la nau instruistinoi el Parnaso, scienz-ficcia racconto de Luisa Carol lau gregai antiquai legendoi. Antau tre longe. Antau milo da iaroi, ciam la historio de la homaro apena comencigis, la teron visitis ali planetanoi civi similis homoin. Iliai corpoi estis ciam iunai cae belai. Crom ciam ili intense volis ilis in aspecti ciel abomenindai monstroi por timigi la homoin. Ili nec maliunigis, nec malsanigis, nec sentis fisicain doloroin ili capablis voyagi facile cae rapide inter planedoi cae galaxioi. En ilia comunumo, la nivelo de la scienzo estis miloble pli alta o la iama nivelo de la antiquai homoi sur la Terra. El multae vit punctoi, iliai scienza iconoi cae ilia tecnologio ege surpassis et nia tempan culturon. Iliai caracteroi similis tivuin de la Do, tivui ali planetanoi capablis mensogi, envii, avari, ec coleri, calumnii, steli, murdi, cae ciel Sed, ili capablis ancau ami, compati, entusiasmigi pri io bela, malavari, sincere amicumi, helpi, teni sia in promesso in kai tieri plu. La rilatoi inter tivui ali planetanoi kai la antiqua eteranoi istis tre diversai. La ali planetanoi ofte usis hypnoson, kiel metodon por influi homain sentoin pensoin cae agadoin. Shailas che ili ne povis usi la saman metodon por influi unu la aliaen, do ene de ilia comunumo aperis oftai conflictoi. Iliai hipnos influoi istis quelc foie bonificai, al foie mal bonificai por la concernai homoi. La diplanita capablis farigi nevideblai per la homai oculoi chi ha mai desiris. Ili è capablis aliformigi en formigi estagioin in estagio in por atingi sia in selo che nun ti vuoi ne plutro vigas sur la tero. Oni nescias ciu ili forlasis nian planedon definitive. Eble parto ili revenos, au iam revenis. Iui supposas, che ili ec ne foriris, sed decidis casis sin pro diversai chialoi. Circulas centoi da racontoi pritivui aliplanetanoi, cae miloi da supposoi la antiquae homo nomis ilin dioi cae diinoi cae dedicis al ili bela temploin el cui multae daure conservigas la naupo ti tieni racontos pri tre fama i antiquae al planetanae instruistinoi qui la onidiroi logis antau tre longe sur la greca montaro Parnaso. Ili estis nau fratinoi, tre talentai cae sentemai. Ili clopodis instrui al la antiquai teranoi diversain artoin cae scienzoin porque la vivo sur la tero farigiu pli bela cae la homoi farigiu pli sentemai. Ili iniciatis individuain lezionoin, cae electis siain lernantoin la criterioi civuin la homoi nec conis, nec povis influi. Neniu lernanto estis invitita visiti ilin ce ilia mistera montara logi. La fratinoi mem decidis quiun cae ciam visiti. Ilian propra metodo de instruado oni nomis inspiro, cae la nau instruistinoin oni nomis ancau inspiristinoi, au musoi. La patro de la inspiristinoi estis Zeuso, la ege potenza regio qui regnis super la diaro cae la homaro. La patrinon de la inspiristinoi oni nomis mnemosino, la memoriga, char si si povis signife influi la memor capabloin. La nau fratinoi nec capablis nec desiris inspiri iun ain contra ties volo. Fakte la homoi plei ofte petegis la favoron farigi iliai lernantoi, sed nur mal multain ili acceptis. Ciu ain el la nau inspiristinoi havis siain apartain talentoin, siain proprain competentoin, cae siain prioritatain spertoin lau tiui specifai spertoi, ili dividis inter si specifain pedagogiaen tascoin. Ili ciam collaboris tre efige, tial ili farigis brila imitinda exemplo de harmonia de ama laboro. Erato, polimnio, calcaliopo. Erato, polimnio, la nau inspiristinoi bone consciis pri la gravezzo de poesio concerne la evoluon de la homa spirito. Tial, tri el ili electis instrui poesion. Tiui clopodis igi la homoin, esprimis in clare cae bele. Chiamoni clopodas esprimis in pere de vortoi, la penso pli profundigas tai la emozio i nuantigas io significa che la poesia matriopo multege helpis la homaron maturigi uno el tiui inspiristinoi chatis instrui pri mercato de ampoimoi dialoni nomis shin errato la aminda. Alia inspiris la homoin verci himnoin privivo gioio cae danco la dioi. Pia loni nomis shin polim la himnara. Alia inspiris tino Kivun oni nomis Kaliopo, la bel vocia, prosia charma vocio, cutimis instrui pri eposoi rilatantai al heroezai agoi cae al filosofio. Iom post iom, la lernantoi de erato polimnio cae caliopo comencis esprimi sin ne nur pere de versoi, sed ancau pere de artezai prosagioi, pere de civi literaturai generoi, poemoi racontoi teatrajoi e seoi la homo cutimigis imagi paralelan mondon pli interesan cae senso plenan ol la reala tio instigis ilin doni senzon al siai proprai vivoi cae ricigi siain vivo sperto in vercante kai legante beletrajo in la homoi comencis ancao filosofumi. Multae lernantoi de erato polimnio cae caliopo cutimigis ancao pentri au sculpti siain mensain imagoin. Ivui aliformis siain ampoemoin en pentrajoin au sculptajoin pri siai amatoi au amatinoi aliae aliformis siain himnoin dedicitain alla potenzae dioi de la tero, la suno, la agvo, cae la aero, en pentrajoin cae sculptajoin, pri belegae peisajoi, bestoi, floroi au fructoi, ofte en pentritain au sculptitain portretoin pri la dioi men. Aliai artistoi illustris famain racontoin pri realai au imagai eventoi. La tri inspiristinoi consideris ciuin pentrajoin cae sculptajoin kiel videblain cae tusceblain poemoin cae prifieris inspiri ilin oni declamis au cantis ampoemoin cae eposoin dum geezic festenoi. Tiam oni giuis bel aspectain frandajoin cae bonodorantain trincajoin, ciui bon humorigis la festantoin cae helpis ilin farigi pli cae pli La gastigantoi preparis tiuin festenoin patiente, entusiasme, cae cun granda amo por plesurigi la novain geedzoin cae la gastoin. Erato cae Caliopo consideris tivuin artezain, mangiajoin cae trincajoin, ciel videblain tu sheblain flare blain kai gustu be e dum tradizia religiae festoi oni pensis pri la potenza dioi capablai capabla helpi au mal helpi la vivon de la homo la vortoi i de la himnoi esprimis la homan desiron pri bona vetero, pri bona ricolto, pri la sano. La cortuscia pregioi, pregio e cantante esprimoi, ocasis circa ubele bele decorazita tabloi, plena e bon gusta e bon odoranta e mangiaggio. tivi frandaggio farigis ciu iare pli cae pli evoluitai. La homoi cuiris pli cae pli bon guste, cae sam tempe pli cae pli sanige, pli bonigis multain in de fructoi cae legomoi, el pensis novain receptoin. Tia maniere la homo in bone consciis pri la sancta energio qui un oni ricevas de la tero, suno, agbo, cae aero. Polimnio consideris tivu in artezain in ciel videblain, tusheblain, flareblain, cae gustumeblain danco himnoin, delicitaen ala dioi de la tero, de la suno, de la abbo, cae de la aero. Si estis fiera cae si inspiris ilin. Ion postio, la poemetza pens maniero comensis integrigi en la ciutagan vivon de la homaro. Sed, ciam Zeuso observis la agadoin de erato polimnio cae caliopo, lia frunto sulcigis pro mal tranquilo. Thank